capital. Tanquen innocents com si fossin criminals. La llibertat es troba tancada entre barrots. Joc de bastons dins les presons. Les hores són dies i es perden les il·lusions. Ai, ja Buenas tardes, no, tío Paco? Eh, buenas Ya ya tenéis así a este bicho, a este ingobernable del tío Pau Picó. Ah, eh, ah, eh. Está mirando, pues, ahí estamos Melendi, ese Melendi bueno. Y así también tenim buena tarde, dame Al señor Daniel, qué coño! Daniel el, la filosofía, ¿no? el Forner. Eh, sí, sorprende, sorprende. El Forner. El Forner. que explicar un día Ya, yo ya me <laughs> sé. Més detalle, yo no ho sé. y la nuestra audiencia no usa. Exacto. Y le res, tenim, no, al tío Paco, acamaca! Ya esté. con la millor cançó del món. La millor cançó del món. La millor sintonia de Ciutat Anatori. Bé, xiquets i xiquetes, tenim els comandaments tècnics al senyor Jordi Coy. I, I bé, no, anem a explicar un poc. Això és Ciutat Anatori. Per, Arroba escaltera. Arroba escaltera. Amagueu, ah, amagueu xiquets. Amagueu els patos que derriguen. No, per la gent que no ho sap, això és Ciutat Anatori, un programa de Ràdio Godella, lliure i llibertària. Eh, sí. Que feia temps que no ho dèiem mentre... Ahí la 98.0 de la teua freqüència modulada. Eh. I res, és un programa que emitim així postadolescents d'entre 25 i 80 anys, ja... ja sí, això, ja, ja, Més prop dels 80 que dels 25. cada, un, cada uno, cada uno. Eh, que tria la I res, cadascú, eh, cadascú. emitim el programa en Ràdio Godella, però emitim també el programa en Ràdio Mistelera de la Xara, ja, amb... Yeah! Yeah! Marina, Ràdio Mistelera de la Xara, que amplia la seva freqüència de de misión y, y se nos escolta desde, desde Pego y Oliva hasta Torrevieja. Entonces, eh, eh, a este passe s'escoltaran els sorts, eh? Sí, com no, el, el poble d'origen de, del nostre senyor dels comandaments tècnics, Radioactiva FM d'Alcoi, ah, eh, per a tot l'Alcoyà, el, el, el, el, el Comtat, i Vall d'Albaida... Però ahí tinc un par de notícies de seues. Home, a mi també m'agradaria dir que tenim una mena de de aixina... Aixina com qui no vol la cosa. Claro, fonambulant, no? Que en un moment donat és el nostre benvolgut senyor Rulo! Oh! si és bona persona. El Rulo, que gràcies a ell tenim la nostra pàgina web que emitim per a tots els països andorrans i la resta del món i la resta de la galàxia 3 dobles, ciutat radatori.k Aquestes són letres estrangeres. Països orientals. 3 W, ciutat radatori.k I bueno, el telèfon, en Daniel i tio Paco... 96, que no, 69, al 364 2952. Repeteixo. Eh, 69, li pegueu la volta, 364 2952. 2. Arriba, palla, digue'm. Extensió 6. Molt bé, i això... <laughs> Extensió 6. Eh, avui hem començat el programa més tard per problemes tècnics, això sí. vol dir que el, eh, la gent del Mesor Bar, Bocateria Sam... Que no li anava el grifo de la no cervesa. Que no se pot fer, no sé per <laughs> fer propaganda, eh, estava tancat. Eh, tancat. Ah, i quasi mos tenim que anar a la competència. I eh. res, sense més demora, Ara va començar el Ciutat Adatori de l'11 de... El 11 d'este mes. El 11 de novembre. D'aquest any. La setmana que ve haurà que fer... I en una salutació increï increïblement carinyosa, confraternal entre cars, punyalada de car, a font de mola. I això n'hi haurà que fer la setmana que ve preparar un especial vintene, no, tio Paco? El vintene? Això claro, què és, tio? El 20 es el día que es van perder els valors d'este país. De les races, 20 Ara després pensaré si crec que me recorde. Anem a picar un grup que són un pau fatxes, eh, ells són d'ahir dels Estats Units, i són els Guns N' Roses.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 Si té una sopla, tio, que pongas ahí vol costar el cotxe. Pim, pam, toma ho Has interrompido la prueba. Otra vez, otra vez. Ai, tu sents, ai, tu sents que t'arrasca, ai, tu sents que t'arrasca la nàpia constipat, t'has posat t'hem posat, t'han posat. Ciutat tanatori. <laughs> eh, comencem el programa d'avui de, de, de l'11 de novembre de, de Ciutat Tratatori de 2010, un dia que no es torna a repetir en la història. Tenim així a Daniel El Forner i al tio Paco. Oh, Me toques el sol. I tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre amigatxo, eh, Guillem Fidel. Guillem, bona tarda! Yeah, bona tarda! Yeah, Guillem, quant de temps se parlar en tu? Cagui en Déu! Des de casa Cabal... Dime, dime, eh? dime, dime. Sí, si me deixes parlar, eh, igual Perdó. me sentiu i tot. Perdó. Ale, va, tira-li, tira Endavant, Eh, el fill de puta de la setmana se l'anem a pagar a José no. Pep Mourinho. Ai, che, nano, quin gust! No Sentir-te parlar. Bueno, pas que no ho sàpiguen perquè Guillem ha estat un, un test de baixa, no sabem encara per què. Així tenim una secció citatatori que és el fill de puta de la setmana, no? Ei. Eh. Tenim el redoble, Jordi? No tenim no. redoble. Ja I el fill de puta de la setmana és... Per José Mourinho! Molt bé! I per, ah, i per, per què, Guillem, i per què? Per, per què? Ixe tio se mereix des de, des de ja fa temps, però... <laughs> se, se l'anem a donar per dir que la, la Copa de... La Copa del Rei, bueno, per insultar a, als clubs xicotets i creure que el Real Madrid és l'únic club que pot eh, guanyar títols. Me caguen Déu. Guillem, una pregunta. Tu saps el que és tocar la titola? No, <laughs> no, ja no era. la meua bona. Sí. Què vols cries, des d'una cova o des d'on? No, des d'una cova no, però des d'un quarto d'un material sí, tio. Ah, ja, ja, ja. On, on estàs vivint ara? Est estic en Alcañiz. Ah, Alcañiz, díselo para la gente que no lo sepa, provincia de... Provincia de Teruel. Ahí, ahí. I, bona, bona gent i, i existeix. I bon pernil. Sí. Eh? Y ya ja fa que, ha comenzado una clase y yo no estoy allí, cabrón. Wow, ah, bien, ja eres una persona que porta la revolución fuera de las nuestras fronteras. Exacte. Eh, company. No sé si la revolución es trabajadora sexual o qué, pero... Sí, que patria sucia tienes. Ve, tío, pero la teua veu ja feia temps, No, Ha sigut un player, yo eh, eh, qué vos que te diga, esgotador, no? Pero lo que es de de caos, no en la red, sino en el pardal. Sé tu, quin gusto sentir <laughs> Me emocionaba al verlo. Pensaba que te t'havies mort, pero no. Eres una persona con sempre viva y el eh, que diu així el tio Pau Picó, exportant les idees, exportant la revolució. Molt bé. Pluma, el proper cap de setmana vaig a València a veure si veiem. Vinga, que sí. Pues tocamos. Vale, una beseta. Sí, cuida molt cuida molt tio, i, i tingues, tingues bons sacalls, o siga ulls, per a saber quina és la senda del camí, que la porta és forta i dura, però en valentia. Amor i salutacions Vinga, i anarquia. Adéu, adéu. Corre, Guillem, a xupar-la. I res, tio Paco, tenim per una notícia, no? Sí, no, Jordi, sí. quan pugues. Ah, bé, va, una noticieta xicoteta. Notícia! No, home, no, tampoc, és, pa, no, tampoc està. és tant. Ràpid, Paco, que ràpid, el temps eh, Paco, que el temps és sort. Eh, no és una notícia, el que eh, ho diguem per aquí és que l'Ateneu Popular a València eh, ens comunica que ja podeu apuntar-se a les classes gratuïtes de dibuix a l'Ateneu. Il·lustració i còmic de diferents tècnics de dibuix, entitat i, cole, i colorejat, entintat i colorejat. Eh, seran les classes el dimarts, eh, de dimarts de 9 a les 20... No, no, no, bueno, bueno. Seran les classes el di... és dimarts i seran de 19 a 21 hores i podeu apuntar-se tant a l'anant al local com per nostre correu eh, a, l'horta a la nostra web que és concretament ateneu.valencia.gmail.com No t'he entendido. Sí, repeteixo, eh, minúscules, clar, en lletra menuda, ateneu.valencia.gmail.com Ahí es diu esta gent que s'animeu, que per un moment donat i per, i per quasi que per res, estareu parlant entre gent maca i estareu en un moment donat aprenent a fer art que algun dia probablement siga valorat com una mena de, de riquesa produïda pel poble. Bueno, per ahí, a banda de notícies, eh, ara en seguida crec que el senyor Daniel més té algo preparat per ahí i ja ficats en el tema de, de jo que sé, de notícies, eh, podem dir, eh, de, estret de la pàgina web d'alcomiat.cat, que l'alcalde d'Alcoi, Jordi Sedano, insulta el portaveu del bloc a, a un ple i recomana que s'afeite, no? El dimecres 3 de novembre del 10, en el ple de l'Ajuntament d'Alcoi d'este matí, després de la intervenció de Rafa Carbonell denunciant la mala gestió del govern de Sedano en el tema del transport universitari i la seva assignació, ha dit als grups subús L'alcalde Sedano perd els papers i arremet contra el regidor de bloc insultar-lo personalment. O sigui, que el PP estiga en el coll, estiga a cap i casal, estiga a... Con el senyor Rajoy Eh, on sigui, resulta que és això. Quan no té arguments, és barro, barro, barroer, que es diu. Barroer. Exacte, i aleshores també doncs, no li importa mentir, difamar, che, lo que siga. Diu, és es que usted roba, dice, bueno, y usted también. Ah, pues ja eh, ya está claro, o sea, así roben tots. Y eso duele i duele, i duele. Bé, tio Molt bé, Pau. Tenim ahí el Daniel, que té per ahí una altra coseta, no? Que, és, que, que, que tens, Daniel, una noticieta? Pues de, de l'Institut de, de Burxassot, Godella i Rocafort. Pues una noticia, notícia, espera, fica-li la sintonia, Daniel. Notícia, tenim ahí, Daniel. Daniel, quan vulguis pues res, que esta vesprada ha anat a deixar unes fulles a l'Institut de Burxassó, Godella i Rocafort d'ensenyança secundària i n'hi hava un cartell a la porta que ficava que no donaven classes perquè de 106 professors que tenien l'any passat els han augmentat a 87. Mentida. S'han augmentat o s'han reduït? Els han augmentat. augmentat Que esforç, tio, que esforç han fet. Ha sigut una... Però dels 87 resulta que 6 estan de baixa. Claro. <laughs> I damunt, el, el, segons la FAPA, diu que 50 centres de, de la província de València estan sense la plantilla co coberta de fa més de dos mesos ja. I no te extraña. Y tot esto nuestro consejero, pues... Fon de Mora. Pues ahí <laughs> inaugurant inaugurar, ah, no se sabe qué, la pitxa, sa mare, vés pues, a saber, y i que me perdone. Eh, pues, bueno, eh, pero esto qué Es? Eh, nada, res. no, res, no, res. No, ha sido una psicorragia emocional católico-apostólica romana inducida por la cuestión cultural social. La verdad es que nunca me había preguntado eso, <laughs> Pues, eh, si Jordi, ahí una cançoneta, no? ¿De quién exactamente? Manolo Bolo y el seu espita amarillo. ¡Amarillo! ¡Amarillo es! miraste con ojos de gacela. Me dijiste dale caña a la papela. Se me puso cara de viciosa. Me pediste algo de coca golosa. Pero yo que soy punky de vacío, paso mucho. Tengo un espíritu amarillo y esta bueno no te lo pillo. Está muy bien para el jolgorio, lo hago en mi laboratorio. Hay que llevar siempre espíritu y castigarse tabiques. Conseguirás dormir y tener un buen palique. Se te ponen ojos de ternera fuga de costo de primera. Y se te vuelve el los hippie. Cada vez que pruebas un cacho de trippy. Pero si vuelves a pedirme coca, te diré que te busques tú la roca. Y si piensas que te han dado muy poca, meterás una patada tengo un espíritu amarillo Si está bueno no te lo pillo. Está muy bien para el jolgorio. Lo en mi laboratorio. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. Después de una semana en mi carrito y me voy al calvario. Lo pongo brillocito, pantalla salir a figurear. Luego regreso a casa y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda. Voy al telefonito Y llamo... ve, así. en a de Ciutat Anatori de 11 de noviembre de 2010 y tenemos ahí al nuestro corresponsal en la Ribera del Chúquer y corresponsal de la nuestra agenda cultural de folk y mariconais, Dices, tenemos al nuestro amigacho Tony de la Orinal ¡Buenas tardes! què? Teniu ben, bé el, el, el, la mescla? Perquè estava sentint ahir tot el que xerràveu mentre sentia la cançó. Sí? Ah, doncs pues això és que en Jordi... I igual... què se sentia? Va, cotilla, cotillea? No, és que per telèfon no se sent el programa. Ah, per telèfon no, se sent el programa. Jo de normal sent que ahir la, la música tallava, doncs pues sentia la música a fondo i vosaltres ahir va, tio, Paco, escapa, va, va, va, va, va, no, sent, no, no, raca, no, no, has sentit, no has sentit això de la meva se sente la pre, eh? Se sente la preescucha, és que està claro. l'escucha i la preescucha. Sí, però tu no has sentit la meva debilitat, i que no... I res, no pregunta, Tani, ¿Tú puedes ir al personaje que porta Radio Manuel ahí en la Ribera? Radio Manuel no porta este, ixe, eh, Uno, es que le iba a enviar un correo que me va a contestar en castellano, que se ve que es més veritat, diciendo que la parrilla de programación ya estaba llena ya els anem ah. en el Facebook. Mm, próximamente se irán añadiendo nuevos colaboradores y no sé qué, no sé cuántos. Estaba llena, No me vale fichar, tío. tío. le iba a que era de Belleixida todo, del Pablo de María Teresa. Manuel yo conecto a uno que estaba ahí en Radio Minuel, pero... No, hombre, no. Daniel, Manuel está en la Ribera. Manuel. Claro, eh, espera, eh, Manuel que no va. Eh, eh, Toni, què dius tu, tio? Que t'han tallat. Toni, continua. Que, que no li vols pronunciar bé, es diu Minual. ah, Minual. No, ah, Està lluint la Paula Llarga, Manuel Lénova. Antes d'arribar a Ixàtiva. Yeah, l'altre dia me vaig trobar a Paco Lluís. <laughs> Paco Lluís va xoquetar rock. Claro, eh? L'amic del tio Paco. Deixa, deixa. Ah, eh, que li clava, em va enviar recaus per ell. Me cagui en Déu, donar un peto als morros quan el veig, tio. Luis, és un tio que caigué quantitat de bé. A banda de que cante millor o pitjor, que això ja hi sabrà. Me <laughs> emocionaba al verlo. Exacte, però legalista del tot, tio, una persona de guai. Per cert, criminal atac de les forces marroquíes al campament saharaui de la llibertat. Ai! Ha sigut una psicorràgia informativa, perdona. Un moment, un moment. Què te, què te penses tu el tema, tio? <laughs> Ah ha sigut una psicoque. Mm. España una psicorràgia España pregunta, Toni de l'Hostal responde. Sí, què penses tu d'això? Diu que te ho facis mirar, no? Sí, me lo Bueno, Antonio, ¿tens alguna coseta que comentarnos sí, esta sí. setmana? Si fora en Cuba, encaixeria. Bueno, tenim, así, tenim així un nou amic, Daniel, no sé si el coneixes, Daniel Toni, Toni Daniel... Hola. Hola, hola. Ahí eh, me estoy posant celos, eh? Y ves, Antonio, com comenta lo que te done la gana. Demani un concert a Sinalcúdia de De Baez? En quién Alcudia? La de Canals o oh. la bona? La, en la bona, clara. Eh. I molt bé, quin, quin concert de Baez ahí? l'Òscar Brissi, que canta, que és d'ací del ah, poble. Ixi és del poble, ah, home. Ai, el, claro. el cantautor Ixi? Claro. Que tan de Forner, fill. No, <laughs> és que Daniel era Forner, entonces se coneix a tots els, que fan empada en Gremi. En, en, sí, en, tota la, en, tota la, en tots els països andorrans. Bien, canalla. Eh, llavors eh, pot anar a quina hora, tio? que és les 10 i mitja o ahí serà. Hora de concert, no? Després ah, de sopar i tal, no? Claro. Molt bé, o sigui que pot haver un bon rotllet per ahí per la penya. Escolteu ah. el que ha dit així el tio Toni de l'Hostal. Y I molt bé, Antonio, tenim algun acte més així interessant? Però no vingueres ja, tens que vindre a presentar-lo, no? Claro, ah, jo què sé. Quan vols, quan vols vindre? O ja vaig anar, no me'n recordo, jo ja he anat. No, no has anat. No, tu vingueres en solitari, però el disco encara no l'has presentat. No, exacte. Però... Eh, eh ja banda, ja banda te dec diners, o sigui que veig. Diners eh? en un dia, però sí, home. Serà menester anar algun dia. Algun dia, sí, no sé. Fas la presentació, cobres i te'n vas content. Te paga i m'ho de festa claro. Además, nosotros somos como el Vaticano, nos lo hacemos a mano y sin funda. Toni, tu, ¿tú què opines de les festes de moros i <laughs> cristians? les festes de moros i cristians estan molt bé, però jo penso que haurien de, de variar el guió i que algun any guanyaren els moros, també. Sí. No té educació ninguna. Sobretot, no, però sobretot si són del Sàhara, no? És que, bueno, acabem... Lo, lo que era mantenir l'associació cultural La Canterella ...se destituir de instituir como a moros y cristianos, ...como a, comparsa de moros. Ah, sí? Este tío está flipado. Este, no, de deberes, de veres. ...ya veres. Eh, ya, que tengo yo también... Eh. I, bueno, I Ciutat Anatòria ha un equipo de fútbol... ni de futbol 5, ni, ni de futbol 7, ni de futbol 11, de futbol 5. Una I ja allí... És de futbol 15, que són els que li claven cada vegada que juguen. És, és de <laughs> futbol 5, però juguem 20, pa que a mi no m'ho hem canviat, que si no no mos arriba l'oxígeno. Fill de puta, n'hi ha uno, en, la, ha uno en, la, en, la, en el cantó eh, liant, tio. Por eso, Antonio, tens alguna cosa que afegir-hi? Pues no, així no, així no, no m'ha res. Molt bé, a veure si vens un dia a veurem alguna cosa, perquè jo per anar a la Ribera ho tinc fotut ja te veig, ja. Ah, deixa cabre per el bueno. programa, presentes el disc i se fem dos birretes, tio. Això, mira, per veure el tio Paco aniré. Ai, ai, ai, ai, Ara, ara sí que ja no puc dormir en tota la nit. Antonio, si és bona persona. Un besito, Antonio. Ale. Ale, apachurla. Si ah, res, Jordi, tenim el tio Paco en una notícia, no? Paco, rapideta, eh, que la ràdio, el tipus és oro. Tio Paco, eh? La número 7. Eh, eh, criminal atac de les forces marroquís al campament saharaui de la llibertat, la psicorrègia que ha tingut fa un moment. Eh? senyor Toni, la psicorràgia és una mena d'hemorràgia de, de, eh, de, del cervell, de la psique, eh, a vegades és controlada, però normalment és, és incontrolada i involuntària. Eh, bé, per almenys des del punt de vista conscient. Eh, la veritat és que n'hi ha de, al voltant de 11 morts, 723 ferits i 159 desapareguts als saharauis darrere del balanç eh, últim a la llum. Eh, després de lo que va fer pues, doncs, l'exèrcit o la policia marroquina Le, dos, del dos, pallasso este, els dos, sí, eh, Home, el pájaro de, del califa, ixe com se diga, ixe no haurà menjat un dit. Estaria fent-se una ratlla espalda o lo que siga per ahí un dos morts, però bueno. No, però eh. és que dels 11, 10 eren policies, home, que tu no t'has assabentat, eh? Oh, policies de què? Del Sàhara? Policies de, marroquins, home. No, els 11 la... morts, eh, <laughs> segons eh, ah, m'estava pillant, m'estava pillant. Totalment d'acord, no, jo m'he quedat així i dic, home, m'habrà sentat mal el segon xupito? <laughs> No, doncs és això, no? És, és una cosa que se l'aprenim a Xina, però la no, veritat no, és que el, el, el, el poble saharaui, eh, Daniel, des de que es varen deixar abandonats i orfes, d'alguna manera, després d'haver-los, eh, diguem, sobreexplotat com passava en les colònies com a tal. Els han deixat en un desert, els han deixat en una població sometuda per un... Sotmetuda o sotmesa? Sotmesa, perdona, gràcies, gràcies, sotmesa, sotmesa, sotmesa, home, corregiu-me, ah, hòstia, que de vegades se me'n va. Això que tu tens estudiat en les carrers de filologia, això, una habilitat per inventar-se paraules. Ah, que sí, jo crec que estaria bé, no? Interessant. Sí, és l'únic que puc inventar. I res, Jordi, tenim una cançoneta per ahir d'Estuchan de Maital, el rock steady es Ala, tira-li also have Did a mister? Yeah, what I say, sir. Yeah, yeah. yeah. No, no, no, no. Yeah. Get your hands in the air, sir. Woo. Yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. Ciutat aleatori, tio Paco, si el pica el cul... Te rasques el supositori. Ahí estem, eh, ahí També, estem. el rato de Paco. Amb un València. Exacte. Està tot molt mal. Està malament, està malament. Vale, tio Paco, tens perdut una notícia? Home, tinc informacions i comunitats. Sí. Atenció, los franceses nos eh, estan invadiendo. Exacte. Ah, ah. ah. Resulta que n'hi ha eh, una, eh, organitzada per la plataforma dels drets socials de València en títol Les mobilitzacions a França es dona una conferència a càrrec de Patrick eh, Chupó, que no xupa res, és així? Jo, igual el meu francès és molt, molt roïn. Aquestes són letres estrangeres. De la Comissió Internacional del Sindicat Unió, Sin, Sindical i Solidaires de França. Eh, es, ara <coughs> tindrà lloc el dimecres 10 de novembre a les, a les 10.30, 7.30 pm, El lloc de, eh, serà l'aula magna en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Antic Dret, Dret que no sentat. Avenida Blasco Ibáñez, 30, València, Cap i Casal, allà on corrien quan eren joves. <laughs> quan, Ixa... quan érem joves vosaltres. Exacte. Ah! Ja, tu, ara, tu ara corres a València. Ara, el Carme vingué ah, la policia a tirar-nos. Ai, ai, ai, són tres carreres. No, però estàvem <laughs> en un carrer i aneu sent d'ací. Vale, però pues, anem a un altre carrer. Ja, ja veus. Dice, usted que estudia Derecho, dice, no, yo estudio corriendo, que me pegan. <laughs> Por Dios, qué chiste más malo. Vale, si voleu participar, 96 4, 22 52. Alguna coseta per ahí, Daniel? Feus una mano, home. Sí. Sí. Daniel, té per ahí algo, sí. sí vale, sí, Daniel, sí. quan tu vulguis. És les dones i el papà. I el papà? Eh, el eh, papa! La, la representació i, i exaltació de la dona que tot el que feu és una, que pegar una xerreta en el pastís i que ha fet el Gaudí o que estan fent. Ah. I quatre monges de negre netejant, fregant el, Pel ratxinger i mentre el sense siriots allí tots de blanc, en el papa incluït, eh. mirant-les, eh. i escolta, a, per, major en glòria amb Déu, eh? amén. Bollerisme papal. Sí, sí, sí, sí, sí. És gaudint del treball de les, de les monges i ala, ja, i aquí no la treguen tota. Eh, però, però és saltació de la dona treballadora, sí, no en té més collons. Eh, és que siguen sincers, és que és així. A més, fins i tot el papa va dir una manifestació que estava comentant ara fora de micro, doncs que la dona en la cuina i en la pata quebrada té que realitzar-se, diu, servir a lo que toca, ja està. Pero mujer, eh, què haces? Más notícia pa mi. Calladitos. I bé, calladitos. bueno, així el, el proper dilluns Así en el edificio Chicaranda, que és on el, el Manel Manuel Tomás. Así on estem radiant. L'edifici Manuel Tomás, no, l'edifici en el carrer Manuel Tomás. Sí. Y habrá una, un, un, un petit homenatge a la Pepa Así de Godella. Sí, igual, sí, dir, sí, està bé, està Y I això es presentarà una, una exposició eh, pel el tema del 25 de noviembre, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, y i això. I doncs això, ja porteu els ulls, cabrons. Pepa I... veïna de Godella de tota la vida i des d'ací una salutació a, a Encarna i, i, a, i a tota la penya que està sempre en nosaltres. Porteu els ulls. Porteu. I res, tenim una cançoneta per ahir, no, Jordi? Eh, <clears throat> parlant ahir del papa i totes les coses, eh, que sapigueu, eh, fills de puta, que me ha apuntado a una visita para vuelta al Papa Nagos que ve un encuentro con los jóvenes y yo como soy joven todavía, no como vosotros. es que vosotros ya no arribéis. Qué sorpresas en Maduro el Papa, tú eres joven pero no virgen. Pues me apunta más Gresper que el viaje gratis, pero vamos, que ahí, ahí, seguro que se fue. Y tú al griego con el partiquena, ¿no? Y res, bueno, para eh, toda la gente de, del EPLA, de las escuelas para locos amaestrados y para la gente ahí de, del nuevo eh, instituto y si la bueno, del instituto, del módulo penitenciario ah, Faitanar, además ha ficado una canción de Cortatu de la cultura es tortura, ah. porque la cultura es una puta merda. eso se van a no ha servit, això no ha servit de estudiar, si después... No, Paco, tú lo que estudias en la carrera, tú para qué te has servido después. ¿Quina carrera? Eh, bueno. <laughs> Yo este tío... Corres, corta tú la <laughs> cultura. Eh, para la pastillera también de materna, ¡Amigacha! cualquiera diría que los exámenes son el final que dedican su propia vida. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué tontería! Tendré que tomarme una anfetamina. Y recuerdo el tiempo cuando todo esto me resultaba constructivo, inspirador y educativo. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. los han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Uno cree que aprender es importante. Uno cree que aprender es importante. Y se convierte en un jodido intelectual. se pasa años y años. años y Con la nariz metida entre los libros, mientras el mundo se escapa frente a uno. Revilla, viejo cerdo, vamos a tromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a trompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. tancat tanatori. <laughs> Miquel Juncker i ahir tenim el nostre corresponsal, el primer corresponsal de Ciutat de Anatori, que deixa esperar que estàvem avorrits, tio Paco, i que ja anem a uno, ah, eh, eh. perquè no tenim res preparat. I tenim allà el Toni i el Chicha, bona tarda, Toni. Eh, Chicha? Bona tarda. I el Toni, com, com, com va la temporada de la taronja? Chicha o la pitxa? Buah, regular. Regular? Regular tirant a mal. Ui, I la de la Mariana, no? Que avui que ha passat? Bé, que tenen massa totxo i mos han recortat les ganàncies. Mos han recortat les ganàncies, mare meva. Per què? Per guanyar més diners ells? Exacte. Eh? O sigui, per, com sempre, per la crisi. I per bé... la crisi avui hem guanyat 39 euros, ja, però bé. Què, ja, us que no tens per res. Què t'anava a dir, Pitxa? Com, com va el dia a dia per ahir per la Ribera i, i, i què tens que contar-nos? Ja, pues aire, igual que te dos puesto. y <laughs> <laughs> fome. I poc més, no? I poc més. Anem, a fer pebrassos, esclatassar, rovellós, com vull dir-li. Sí, tío Paco, ¿tú cómo le dices hecho? ¿A, ¿A, qué? A, los rebollones. A los rebollones. Me, me los A, mí me pongas setas en castellano y, a, los bolets en catalán. Porque ahí la Ribera son, son pebrazos. Es que el tío Paco es catalanista, dices, chicha, no le fas estar. No, es mentira. Yo le digo rebollones. en suma cárcel. En suma cárcel y buenas clatas, Esclatasán, sí, señor. Va que son raros. Yo, a, ver, Jordi, pero tú eres coi, yo no va. Ya, pero ese mote es muy correcto. Y ves, molt correcte. vas a así? Amaremos a En los países... països del mort li diuen esclatar a una quan, classe. Quan van a vindre a Moremos a, a, a l'Horta? El dia que fem sopar de ràdio, ha de ser el nostre company de Music Factory. Bueno, quan vols sopar o concertet o algo, no? Claro, tío. Sí, que sàpiga... Home, si cap a València vas cap avall. Eh, I que sàpiga, tren. <laughs> això és propaganda gratuïta, que ja no existís el retorn de los 80. Ara és Music Factory. Music Factory! De la, Factory. de la mano del brujo nocturno, chaval. Eh. Home, les agendes 80 s'hauran matxacat ja un poquet, no? Eh, ja ho crec. <laughs> Home, ara ja estem ja en una altra època. Senyores, basta ja. Basta ja, basta ja. Ja, han I tres dècades. Eh. Pues res, Pitxa, ja parlem la setmana que ve. Ja, aquesta nit toquen els Bell Rays en València. Vine-te de València, que jo demà no tinc classe. I ha quedat a sopar en les de la meva classe, sin que haver querido m'ha salido un pareído. <laughs> Ahora que se ha De igual. Ah, dame. ¿Con qué te van una pesta de más? Tú crees ahí, dios, que de más no vas a treballar. que, que, me vas a pagar. para lo que van a guañar, vale la pena hacerse traficante. Sí, ya sí se me trafican ya. Yo también, pero de, de nano, de gallés. Volve, Chicha, un besito para estos morritos. Ale, a jugar-la. I força, I tenim, I tenim el tio Paco ahí en una notícia ràpida. Ah, no, home, notícia, oh, notícia. Lenta, notícia. Eh, que li agrada a ell. Bueno, va, agarreu una, una notació per a una cosa interessanteta. Eh, el Teatre de Serrano Salabé acollirà l'espectacle poètic-musical Forçale a 50 veus de la Terra. El Teatre Serrano acollirà el proper dissabte 13 de novembre un espectacle basat en l'antologia poètica Força, el llibre que recull 50 poemes d'autors valencians en un fil conductor comú, la implicació en el nostre territori des del cant i la celebració o des del lament, la ràbia o la rebel·lió davant de tots els abusos i, de i depredacions que han patit les nostres comarques al llarg de les últimes eh, dècades de Estará produït per Isabel Canet i intervindran el poeta Àngel Gregori, Josep Piera, Josep Lluís Roig, eh, Cristell Enguig, entre altres. Eh, a més, eh, estarà amenitzat eh, musicalment per l'acordeonista Amadeu Vidal i de la projecció del muntatge, de la projecció fotogràfica, es que encarregarà eh, Nacho Francesc, titulat País en venda. Bé, eh, tot això es farà, eh, diguem que... Eh, eh, a la Pobla Llarga... Eh, eh, no, a, a, on es feia? A Gandia, sí, a Gandia. Ah, eh, sí, sí, sí, sí, exactament. Bé, eh, diguem que, que per exemple un d'estos poemes xicotets de Forçales seria de la terra hem arrencat la vinya, del riu Rau, el suix del dosser recer, i sobre el, els enderrocs hem bastit ninxos blancs amb piscines. Este poemeta és de Cristell Guix. Doncs si vos interessa, acudiu per allí i gaudiu un poquet mentre feu dos pures i escolteu algo maco i teniu a gent que igual pensa i sent igual que vosaltres. Molt bé, i vos recordem que el dilluns dia 15 i que estarà muntada fins al 19 de novembre de 2010 l'artista la, Carmen Tamarit Ortega li fa un homenatge a la veïna de Godella Pepa Pont Martínez a Sia Xicaranda. La inauguració serà a les 7 i mitja el dilluns 15 de novembre de 2010. Y res, per sí, a Pepa y para toda la peña Además, a una cancioneta de, del darrer que tanque, El último que cierre para, ah. para la gente de aquí Son de Villarreal y de Burriana que deien, això, això no ho saps Paco, que deien, no. Daniel lo sabrá que feien los vascos chapela, los catalanes barret Y en Burriana sombreret. sombreret. I des, una canción del último que cierre Escupiré Jodidos que toquen el proper dissabte en la sala y de ahí de, Aldaya, que son colaboradores de este programa, mes que porque me hicieron entrar de gratis, y además anem la casa la último que tiene, Escupiré jodidos. Escupiré jodidos. Y ve, entonces sin más, dimarts de podemos podeu escoltar en Radio Godella y podemos escoltar en xarxa de emisiones municipales el programa Ciudad en llama se te la de la tenemos Ahí, a, a, una persona, aunque también es muy buena persona, sí. al Soriano... No, no manco, pero lo pasa con una mano. Ahí, <laughs> tío Paco, el Soriano. y res, Soriano, buena tarda. Yeah, bola vesprada, trafis de putes. cariño carinyo, jo no China magra, no pero Pero has que a aprender más Valencia que te has quedado estancado els fills de putes, eh? Ya, ya, ya. Ya pa ja parlarem amb el valencià. Soriano está avui en el centre y Faitanar de Quart de Poblet. ¡Fuera! Ah. no dintre. Allà al sí, allà el carcelero del Sebas o no, què? No, no estava. Anava jo pero però m'han ficat de mala hostia. Mira tu Peraón. Sí? ¿Y eso qué ha pasado? Pues res, cosetes de Morato, ya lo contaré. Y res, pues, Soriano, ja... ahí la chenda de la semana. Claro que tenemos agenda. Pues venga, rápido, que da tiempo, solo a ver si el tío Paco le da tiempo a escupir algo más. No. Venga, rápido. Pues vamos con la chela y nos vamos al día, al sábado 13. Nos hay un concierto en la sala XC a partir de las 10 y media con un precio de 12 euros en el que tocará Orquesta Paraíso y el último se cierre. Nosotros vamos gratis, ¿no, Soriano? Hombre, claro. Vale, pues ya, ya, le llamaremos. Vale, ¿qué más? Mamá la y eh, el mismo día, a las 2 de la mañana, empezará el concierto en el antro, donde tocará Hoy Miseria, muerte prematura y ya el 10. Y ve, y para pa que estigui avorrit, mamá la dilla en la Durango. Y mamá la dilla en la Durango, en Meliana. Qui vulgui la información que se la busque. Exacto. Y si no, que mos entren gratis. Y res, Soria... Pavos, vale. ¿Y Soria, ah. alguna cosa más? Nada más, aquí en Valencia la dava. Vale, no, Soriano, ¿te ves de festa esta nit? Eh? ¿Te ves de festa esta nit? Que, pues si tengo un trancazo que flipa. Ah, no, no. Soriano, què te pare que el Paranoia Attack, l'àlbum ixe del Governables que vas fer l'altre dia? El què, el què, tio Paco? Paranoia Attack. Tu es, es coneixes, són d'esos raros, però que són del teu rollo, que parlen raro. ¿Quién es? Que no, me, no me entero de la pregunta. No, que no el, el programa d'ahir, de la, del, sí, el, el, el, el programa del dijous passat, vas ficar un parell de musiquetes de Paranoia Attack, que van fer un àlbum que es diu Ingovernables, de música folk rock roca, china. No, hoy, ya tuyo. Hoy, hoy y mañana. Y fijar en ahí un par de, y, y a me en pegar el montañero pero Dinka que tú eres una autoridad, me em, volia que asesoraras. A si un día escolté mucho si no... Ah, vale, vale, eso está hecho. Yo, yo te, te indico si van bien o, van por mal camino. Mole bé. Eh, Soriano, ¿qué, la, ¿qué tal la Tredianche? Está ahí lo de les motos. Ah, pues hasta la puta polla, porque me bajaron <laughs> dos colegas de Soria y, les hacía ilusión, pero yo, ahí no voy. Yo también estuve y no te vi, y eso que estaba esperándote en el bares en los rumanos. Sí, no te vi, que sí, que oía muy Valencia y no sé qué. Eh, <laughs> pide puta el que vas a el que vas a San Felipe. Me cago en el moto y en la madre que voy a París. Allá todos los putos motoristas y la madre de los pariados, de puta! <laughs> Ale Soriano, a patxurla! Eh, a xuparla! I molt bé, has sigut el ciutat d'Antoni del, del dia 11 de novembre de 2010. Eh, moltes gràcies, Daniel, per la teva visita. Si no me xupes el nou 10. Moltes gràcies, tio Paco. Eso es. Gràcies a tu, tio, tio Pau. Pues ara marxarem Musifactory en el Brujo Nocturno. Moltes gràcies al senyor Jordi Coy. Eh, a Bruno a tots els nostres corresponsals, com he tingut corresponsals des de Saragossa, Avui des d'Antaní. Avui sí que m'han tocat el pardal, cabrons. I res, ja, senyor Jordi Collas, com a més tècnic, l'amic Rulo a la pàgina web, us ha parlat Pau Picó, el tio Paco i Daniel.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 Radio LOM de Picassent. Burchasot Radio. Radio Godella. Radio Rabosa. Radio Altea. Radio Alacuas. Aldaya Radio.